pie tevis, kā tu esi, tu pie tevis. Jūs sējat bagātīgi, bet ievācat trūtīgi, trūcīgi. Jūs ēdat gan, tomēr trūkst. Lai jūs justos pēduši, jūs dzerat un tomēr nedzesējat slāpes. Jums ir gan apģērbs, bet tas nedod pietiekam siltumu. Un kas pelna augu, tas ber to caurā makā. Tā saka tas kungs Cēbots. Pielūkojiet taču, ka jums ir līdz šim klājies jūsu ceļos. Kāpiet augšu kalnos, sataisiet kopus un celiet šo namu Tas man būs visai patīkami un parādīšu savu godību, saka tas kungs. Jūs gan sagaidījāt daudz, un redzat, iznāca maz. Un kad jūs to pār, pārvadāt mājās, tad es tomēr izputināju. Kāpēc tā, saka tas kungs Cēbots? Tāpēc, ka mans nās, nams stāv drupās, un ik viens zenas tikai pēc sava nama. Es ceļos, lai tu ceļos. true ir mans kungs, mans pesītājs un dievs, lai tava valstībā Paldies Dievam. Tu esi cienīgs par visu savu, par visu godu. Tu esi mūsu tēvs, tu esi mūsu pestītājs. Un uh, tu esi mūsu draugs. Tu esi mūsu cerībā, tu esi mūsu prieks. Uh, tu esi reāli, Dievs, mūsu viss, kas ir labs mūsu dzīvēs, nāk no tevis. Un mēs, mēs pasakam, mēs to. Un Dievs, es lūdzu, kā mēs varam mīlēt Tevi ar visu mūsu sirds. Un uh, lai mēs varam dzirdēt no Tevis, Dievs, mēs gribam uh, dzirdēt no Tevis to, ko Tu gribi. Lai tā būtu eh, šodien. Tā vārda. Amen. Tātad Hagai aktuālā vēsts Eh, man uzreiz jāsaka, ka eh, visa vēsts tiks sadalīta divās reizēs. Ja? Jo nav jēgas sastūķēt visu vienā, eh, kā saka, setā, vienā piegājienā, ja jau uzmanība zudīs. Tāpēc man jāsaka, šodien būs tikai 50%. Hagai, atšķiram Hagai grāmatu, praviešu Hagai grāmatu, pirmā nodaļa. Un 1 līdz 4 pāns. Ķēniņu dārīja otrā valdīšanas gada 6. mēnesī, 1. mēneša dienā caur pravietu Hagai atklājās tā kunga vārds Zerubābelam, Šealtiela dēlam, jūdas pārvaldniekam un Jozovam, Jocadaku dēlam, augstajam priesterim, un tas skanēja tā. Un tas skanēja tā. Tā saka tas kungs Cēbalds Šī tauta runā, vēl nav pienācis laiks no jauna celt tā kunga namu. Un tad atklājās tā kunga vārds caur pravietu Hagai. Vai tad jums ir pienācis laiks, lai jūs dzīvot ar ciedru koku plāksnēm grēzni izrotātos namos, bet šim namam ir jāstāv drupās pamestam? Okay. Šeit ir ļoti uh, interesanta lieta. Uh, šeit Pāvieša Hagais grāmata sākās uzreiz ar pašu uh, problēmu sakni, kas tur darījās tajā laikā. Ja? Vēsturiski tajā vietā bija, tur jau jūs ziniet, pirmais Salamam templis visā savā godībā. Ja? Eh, viņš bija izpostīts, nodedzināts, un, uh, sagrauts, un tur arī Jeruzalēm bija cietus. Un nu bija sākus nākt vēsts no Dieva, Evo, tauta mostās, ir laiks celt atkal tā kunga templi un tā tālāk. Un pasties, kas te parādās, e, Dievs, e, to varētu pat teikt arī par gara atpazīšanas dāvanu, jo e, gara atpazīšanas dāvana, e, mana pārliecība darbojās, nevis, kad es pasaku, jums tur blakus sēž šķeltniecības dēmons, tur ir netiklības dēmons, ja? bet gara atpazīšanas dāvana, ka Dieva gars zina, kas notiek cilvēka garā. Ja? Viņš redz, kas notiek. Dievs ir sirds pazinājis. Kas ir sirds? Nu, visdziļākā cilvēka būtība gars. Un šeit labi, nedefinēsim pa to, es pateikšu vienkāršāk tautas valodā. Dievs pravietim saka, es redzu, kas ir šīs tautas sirdī. Un arī pat dzirdu, Un, un kas atklāja to? Tur divreiz ir pateikts, kas to atklāja. Tā kunga vārds atklājās. Vārds un gars. Un šī tauta runā, vēl nav pienācis laiks no jauna celt tā kunga nāmu. Tāda atruna, respektīvi, Dievs saka, paklausies, jums tur baigā atruni. E, es esmu uzrunājis, ka jums ir jāciet tā kunga nams. Jūs sakat, nu, nu beidz, vēl nav laiks. Tā ir pat laikā Dievs saka, wow, nav laiks celt manu namu, bet jums ir laiks celt savus eh, ciedru plākšņu izrotātos namus. Pēc kā jums tas izklausās? Man tas izklausās pēc pamatīgas liekulības, ja tā godīgi. Dievam nav laika celt, vēl nav laiks, bet saunā man ir laiks celt. Ja? Un vēl man tas izklausās pēc neticības. Kāpēc? Tāpēc, ka nav vērts ticēt ticība nekad nav tāda pārāk ērta, ja tu esi aizsēdējies, tu nes. Tāpēc, ka ticība rada, ko ticība rada? Action. <laughs> ticība rada aktivitāti, kustību. A kustēties nevienmēr ir, ja? Ticība, kas nerada kustību, nav īsti ticība. Un viņi sāk atrunāties, ja? Uh, bet tā ir itīgi liekulība, man liekas. Jums neliekas, ka, ka tā nav, nu, ka tā ir. Dievnams, lai stāv grupās un savs nams. Man ir aizdoms, man ir aizdoms, ka tur varēja būt, ziniet kā, ja tur pastudē arī vēl citas grāmatas, kas tajā laikā bija. Ir iespēja, bet es nevaru to apgalvot, jo es tik rūpīgi nestudēju vēsturisko analīzi. Bet viņi svarīgi, es pateikšu, kāpēc ir iespēja, ka kāds bija veikls uzņēmējs un ķēniņa, ja tā laika valsts atvēlētos materiālus, koku materiālus, jo tur mūri bruk kopā un viņus nostiprināja koku baļķiem, bija iztirgojis saviem tautas brāļiem, kuri, protams, kā apsviedīgi Buda, uh, izbūvēja ciedru koku paneļus. Lai kā arī nebūtu, es nevaru apgalvot, bet ir iespēja, ka tā bija. Jo tur vairākās vietās parādīja, ka tur vēstules sūtīja viena paudze, otra paudze, tāds pravietis, tāds, ja? E, atcerieties, Nehemija, ja? Ezra un tā tālāk. Un ķēniņš saka, ok, cērtiet, cērtiet tos kokus tur un tur. Un tur vēsturiski baigi interesanti. Un Dievs pasaka, klausieties liekuļi, e, jūs sakat, ka nav laiks celt, Eh, <laughs> jūs sakat, ka nav laiks celt manu namu, <laughs> bet jūs dzīvojat jau uzceltos namos. Več, kas tas ir? Jā, tauta. Un, un tā ir problēmas sakne. Jā, liekulību neticību. Jā, liekulību neticību. Liekulīgi, tāpēc, ka <laughs> savs nams top, dievu nograuts, neticība, tāpēc, ka nav izdevīgi ticēt. Ja? Eh, un to atklāja tā kunga vārds. Tālāk, no 5. līdz 7. pantam, tur ir rakstīts, es to uzrakstīju, Dieva inventarizācijas aicinājums. <laughs> Dieva inventarizācijas aicinājums. Lasam, un nu saka tas kungs Cebauts, palūkojieties, kā jums ir līdz šim klājies jūsu ceļos, koka zagļi, ja? <laughs> Nu labi, zagļi, nē. Palūkojieties, kā jums ir līdz šim klājies jūsu ceļos. Jūs sējat bagātīgi, bet ievācat trūcīgi, jūs ēdat gan tomēr trūkst, lai jūs jūs tos pēduši, jūs dzerat un tomēr nedzasējat slāpes, jums ir gan apģērbs, bet tas nedod pietiekam siltumu, un kas pelna algu, tas bēr to caurām akārt. Tā saka tas kungs Cebauts, palūkojieties taču, kā jums ir līdz šim klājies jūsu ceļos. Principā šitējos divos pantos ir aprakstīts visas cilvēku pamat un ne tikai pamat vajadzības. Ēst, dzert, un tur par apģērbu, ja? Un, un caursmaks, alga pelna, nu, nekā nav. Nu, ciedra koka plāks nimājā, ja? <laughs> varbūt tās. Bet tas viss ir caurā makā. Dievs saka, Jūs tur skrējat, jūs dzenaties pakaļ savam labumam, ja? bet e, mans nams tur brūk kopā. Kaut kas, nu, kaut kas mīļā tauta neiet kopā, vai ne? Un, viņš, un es atceros, pirms kroņautas, kad es padalījos ar šito vēstu mājās, bija māsa Kristīna un e, māsa mana sieva mājām bija, ja? Es esmu aprecējis māsu Kristu. <laughs> <laughs> Jums viņa māsa gīt, man viņa māsa sieva, ja? Un, uh, un, es, nu, un es viņām dalos ar šito vēstu, un es redzu, ģīms ir garāks, ģīms ir garāks, ģīms ir garāks, un domā, ākal tiesājoša vēstu, plecs nošļukst, galva nokarās. Es to nedarīju tiesājošā veidā. Es teicu, kas? <laughs> un jums jāsaprot, ka tagad es spļauju kāpostos, akā un tā tālāk. Un es saku, kas jums latvieši ir vainas? <laughs> es saku ziņām divām. Kāpēc jūs pieņemat visu negatīvo un nedzirdat, kas seko tālāk? Jo e, visā Hagajas grāmatā pirmais ir lielais pirksts, ja? ļoti sāpīgs pirksts, ļoti nepatīkams pirksts, ļoti sevis e, pāri izvērtējošs pirksts, ja? Dieva pirksts, ja? kurš parāda, nu izvērtē sevi, nu izvērtē sevi, ja? Un e, tas vārds jau nebija man priekš kāda, tas vārds bija mums, man un tev. Ne tikai man, ne tikai tev. Arī man tas bija. Arī es izvērtēju sevi. Un man neapmierināja mans inventarizācijas rezultāti. Es saku, kas jums vainas, kāpēc jūs paliekat tikai vienmēr, vot kā viens, vot kā viens, vot kā viens, ja? Es saku, tālāk skaties, ļauj man pabeigt līdz galam, ko tu krīt depresijā jau iekšā. Vēlns dzēn uz eh, grēku nožēlu, kas ved nāvē. Vai ne? Un kādu grēku nožēlu Dievs nedzēn, bet ved uz dzīvību, pareizi. Tā var atšķirt, vai sātans vai Dievs darbojās, vai ne? Ja, ja tev ir jā, jā, jā, jā, un pēc tam tev gribās tā kā jūdam uzmest ciltu un izgāzt sev iekšu sārā, tas ir dievgarā, tas nav dievgarā. Bet ja tev gribās tā kā Pēterim, kungs, es esmu grēkojis pret tevi, asars nožēlu un atgriezties, tas ir dievgarā, vai ne? Sacīt, tā ir liela gudrība. Vienkārši liela, bet uh, krīzes brīžos mēs to neatceramies. Ja? Tas tā. Ņem pa labi. Un uh, Dievs saka, tieši otrādi ir laiks celt nām. Mīlī, ir laiks celt nām. Un, uh, un 9. vēl 11. pāns, uh, tajā sevis inventarizācijā Dievs saka, jūs sagaidījāt daudz un redz iznāca maz. Un kad jūs to pārvedāt mājās, tad es to tomēr izputināju. Kāpēc tā? Jautāja tas, Dievs pat izputināja kaut ko viņiem. Viņi varēja kliet, ak, tu vēlns, postītāji, kukainis, jā, un tā tālāk, bet pats Dievs to izputināja viņiem. Kā viņš to izdarīja, neprasiet man. Varbūt viņš pateica, lai top eh, sēnalu molekulas no kviešu graudiem vai kā, es nezinu. Ja? Bet te stāv rakstīts melns uz baltu. Un tad viņš saka, tad es to tomēr izpūt, izpūtināju. Un viņš saka, kāpēc tā? Jautā tas kungs Sevbots. Nu, it kā Dievs nezināt, vai ne? Tāpēc, ka mans nams stāv drūpās, un ik viens dzenas tikai pēc savu namu. Vai ko nepatīkam vārds? Neviens, ik viens dzenas tikai, ik viens dzenas. Pat nevis daži vai 90% vai divas trešdaļas, bet ik viens dzenās, Dievs saka, atcieties, kā Jēzus teica arī, ja? Uh, ja, kā pravietis iesai saka, mēs visi maldījāmies kā āvis, kam nav gan. Mēs visi, nav neviena taisna, vai ne? Nav neviena taisna. Un ik pa brīdim e, šīs netaisnības izgājiena arī valkās arī, kā saka, ticīgi cilvēku dzīvē. Tad es tomēr, e, tāpēc, ka mans nams stāv rupās, ik viens desmitais pāns, tāpēc debes aizturēja pār jums savu veldzi un zemes klēpes noslēdz jums savus augļus, un es sūtīju sausumu pār visu zemi, un kalniem pār labību, pār vīnu, neļu un pār visu, kas izaug no zemes. Tāpat arī pār ļaudīm, lopiem un visiem rokām darāmajiem darbiem. Pilnīgi visi nosakts. Lopkopība, zemkopība, viss. Un, un ja vien tu nestrādā ar kājām, <laughs> tad tev nav Dieva svētības, ja? jo viss, ko tu dari ar rokām, tam nav svētības, tam nav kunga uzplaukuma. Un kā var vienmēr teiksim, atpazīt svētības darbību un lāstu darbību. Svētība ceļ uz kurien? Uz augšu pareizi, un lāsts tu spiež lejā, lāsts spiež lejā. Visur, rokdarbos, veselībā un tā tālāk un tā tālāk. Protams, Kristus mūs ir atpiecis no lāsta, protams. Taču Dieva svētībai ir arī zinām nosacījumi. <laughs> <laughs> ja neesat, es domāju, jūs esat pamanījuši, ja? ka Dieva, svēt, Dieva mīlestībai nav nosacījumi, svētībai gan. Ja? Otrā lieta, pirmā lieta bija tātad, kad Dievs vēršās, bija tā problēmas sakni, tā pirmā lieta, ko Dievs viņiem pasaka, ev, lieciet man pirmajā vietā. Tas ir tas lielais pirmais punkts. Ev, nu lieciet man pirmajā vietā. Lieciet man pirmajā vietā. Un es domāju, katrs viens var stāstīt liecību, kā viņš ir dzinies, kā sakars, kaut kādā varbūt kalpošanas vai, vai dzīves dienā vai nedēļā, vai vispār viņš dzīvo mēnešiem un gadiem iekš tā, kad viņš dzenās pēc peļņas, pēc ienākuma, smagi strādā, bet tas viss ir caurs maks. Es jums varu stāstīt liecību pēc liecības no savas dumjās dzīves. Jā, Un es jums varu pastāstīt uh, liecību, kad es pateicu, viss šī ir evanģelizācijas nedēļa, mēs braucam uh, uz bā, pie bāriņiem, uh, pie dzīves pabērniem, uz vienu rajonu skolu, viss apstājās, es nedalīšu savu uzmanību, es nedalīšu savu laiku, viss nost, biznes nost, ka tie, ka tīsam ir propadam, ja? Uh, bet tā ir, jūs saprotat, tas, ka tas ir tāda laba sirds nostāja, tad tu tā var izdarīt. Un mēs to izdarījām, un mēs aizbraucām, un bija vienotība, un bija Dieva klātnība, un bija evaņģēlijs, un viss bija koncentrēti uz šo pasākumu. Jums vajadzēja redzēt, kādas manas svētības pēc tam vēlās pakaļ. Es jums varu nosaukt, kas mums bija. Es nevaru nosaukt pilnās summas. Es tik varu pateikt, ka visos gados, visos gados, ko es biju pats strādājis, sities, un, protams, ir jāstrādā, ir jāsitās, ja? Vīram arī svarīgi, lai viņa rokdarbs izdodas, lai viņš kaut ko sasniedz, iekaro, uzkāp virsotnē. Par to nav runa, par to nav runa. Runa bija par prioritāti. Un tā svētība, kas bija pa vienu evanģelizācijas eh, novakari eh, pie tiem bērniem, jā, bāreņi vai no grūtām ģimenēm, es tik pa visiem gadiem nebiju uh, sastrādājis. Bez pārspīlēšanas. Tur bija kopsumā tūkstošu tūkstoši. Ja? Es nesaku, ka tas bija aiz aprēķina. Ok, es tagad eju evanģelizēt, visu Dievs, kungs, jā, piemin, ko es esmu tev labdarījis, kā Nehemija saka, vai ne? E, jā, reku, e, dārgais draugs, mēs, e, tu neesi tas Dievam, e, ko tu dari. Tu esi tas, par ko viņš tev ir padarījis, un tad tu turpa darbojies. Saprot? Jā? Nevis tāpēc, o, man ir kalkulātors, man ir tās svētais aprēķina kalkulātors, jā? Ja? bet Dievs nemelo savā vārdā. Bet būsim godīgi, tik grūti, ir tik grūti, man liekas, uh, turēt to Dievu, to kungu pirmajā vietā. Kaut kādā emocionālā brīdī, pacēluma brīdī, tu vari nolikt, bet visu laiku grib šitas te mainīties. Visu laiku vēmiens jau nāk. Un atkal mamons ir pirmajā vietā. Ja? Mamons, <laughs> kā teica man viens brāns, mamats. <laughs> Mamuts atkal ir priekšā. <laughs> Mamuts ir tavas vajadzības, mamuts ir tavas naudas, tavs biznes, tava ģimene, tava mājiņa, tavs žodziņš, kas tev kremp. Evangelizācija nekremp, žodziņš kremp. Ja? Oh, dāvā kungs mums atklās. Okay. Pirmais ir lietas, liekam Dievu pirmajā vietā. Liekam Dievu pirmajā vietā. Vai kāds atcerās Mateja 6.33? Tā ir absolūti Jēzus vēsts no Mateja 6.33. Kāds var atšķiet Mateja 6.33? Dators nav. Tu var atšķiet. Ko tad? Pārbaud, vai tur tas tā rakstīts. <laughs> Nu, izlasi skaidri. Vari, jā? Ja? Pareizi jau tu saki, pareizi jau tu saki. Ja darēties par priekšu pēc Dievu valstību, tad viņa taisnības, tad visu šīs lietas. Amen. Viņš teica, vecīti, tu, ko tu tur dari? Tu zāģē malu. Tu tur kukurūzu žāvē, ja? Nu, vienalga. Sitās un darās. Viņš saka, Dievs, tu izdari man štelī lietu. Tu redzēsi, ko viens mans knips var ar tavu ražu izdarīt. Jā, jā, bet tam ir jātic, jā, tam ir jātic, jā. Tāpēc numur divi ir tic Dieva apsolījumi. Nu, tic Dieva apsolījumi. Hagai 1.9. Hagai 1.9 un Matei 6.33, jā. Uh, tas ir tas, ko mēs jau pateicām, kad uh, Dievs arī saka, jā, dzenies pa priekšu pēc uh, Dieva valstības, pēc Dieva lietām. Un kas ir Dieva valstība? Eh, maizes klaipas, zupas katls, svētdienas skola. Tā. Amen? Nu, tas nav pietiekami garīgi. Vai ne? Nu, bet Dievam ir vajadzīgi arī dēļi. Citādāk, ja viņš nebūtu teicis, ejiet kalnos, zājiet koks. Jā, koku materiāls ir izniekots, ciedra namos, jā, jāzāģē jaunu. Jā. Un nu, viņš saka, mans nams stāv drupās. Kāds teikt, jaunajā derībā mēs esam dievnams. Tieši tā, mēs esam dievnams. Un zini, ka Dievs tiek ar šonām galā, tad viņš tiek arī ar dēļiem galā. Es atceros kā vienu māsu, kurā Dievs ļoti spēcīgi eh, pieskārās eh, evangelizācijas sapulcē ar Natanu Moris. Viņi vienkārši atbrauc mājās, cits cilvēks, un viņi pateica, mana sirds ir draudzē. Es nekad nebiju dzirdējis šādas vārdas no viņas. Es pat nenosaukšu, cik gada garumā, nekalkulēja, vai viņi bija tur kas un kā, ja? bet Dievs ļoti pieskārās. Un automātā viņas sirds bija draudzē. Un ziniet, kā tas izpaudās? Numur viens, viņa no savas kabatas nenopirka to, ko viņa bija iekrājusi naudu sev, bet nopirka draudzēji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uh, septiņas priekšmets, kas draudzē bija ļoti nepieciešams. Es nesaukšu, kas tas tieši bija, bet tie bija materiāli priekšmeti par materiālu summu. Jūs saprotiet, uz kurienes vedinu? Dievs pieskarās sirdī, tad arī maksas rāda vaļā. Ja sirds, uh, atcerieties, ir tāds teiciens, uh, kā tur bija, ja tava acs ir, kā ja es teicu, nu palīdziet man, tumša, tad tu, tu esi tumsā. Ja tava acs ir gaiša, tad tu esi gaismā. Cik no jums, e, es jau esmu jums stāstījis šo noslēpumu, bet cik no jums agrāk klausījāt galvas, kas tur īsti domāts? Cilvēki, kam redzi mīnus astoņi tumsā, vai ne? Vai kam ir brīlis, ja tas ir ar viņiem ir cauri, ja viņi ir pilnīgā tumsā. Ja? Nē, tas ir ebreju sakām vārds. Man žēl, ka es nevaru jums nolasīt oriģinālā, bet tas ir ebreju sakām vārds. Parafrāze sanāk šādi. Ja tu esi dāsns, tad viss tā būtība ir gaismā, Dieva gaismā un gaišumā. Ja savukārt, ja tev ir melna, skaudīga, nenovīd, nenovīdīga un skopa acs, tad tu esi skops, īkstuls un tu neesi dodošs cilvēks, un tas apliecina, ka tu esi tums. Lūk, ko ja es pateicu, tas ir normāls. Mums tas ir melna acs, balta acs, mīnus, plus, ja, brīli vajag, nevajag lēts, ja, ebrejiem tā es, tas ir sakām vārds. Iespējams vēl šo baldu dienu. Lūk, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka, kad Dievs pieskarās mūsu sirdī, mēs esam dāsni. Mēs esam dāsni. Un, un tās lietas, kur ma, toreiz tā māsa nopirka draudzē, viņas bija jaunas, viņas bija labas. Un, es nezinu, vai tur kaut, kaut cik viņai tā nauda bija, bet bija normāli. Nebija lētākais tas, jā. Nebija arī tur sviestā dārgākais, jā. Bet bija normāls kvalitātes preci, jauna viss. Ko es ar to cenšos pateikt? Eh, redzēji, eh, labi, tas būs, tas būs pie nākamā. Tas ir pie nākamā. Eh, treš, pir, pirmais bija lietas Dievu pirmajā vietā. Otrais bija tica Dieva apsolījumiem. Un Dieva apsolījums ir tāds, ja tu man liks pirmajā vietā, tad tev sekos svētība. Gan tavam rokdarbam, gan tavu klēpī darbam, ja? ko tu tur esi sastrādājis ar sievi, ja, klēpī. Un gan arī lopiņš tur savairosies, ja? Jūs taču gribat, lai jums svētība ir gan klēpī, gan auglī, gan arī pēc tam labas attiecības ar bērniem, vai ne? Un lai tas kungs sargā tad, kad tu viņus nevar pieskatīt. Tas viss ir iekšā. Ja? Un trešā lieta ir eh, godā Dieva vārdu. Un tas ir tas, ko jau jums, jums izstāstīja. Ja? Eh, ja es, eh, svētais gars runā caur pravietu Malahī, caur pravietu Hagai, viņš teica tā, klausieties, kā tad tas nākās? Atceriet, kas bija Malahijā. Jūs man Um, ziedoklim atnesat klibu vai akli jēru. Atcerieties, jā? Nu, kāds bija cilvēks tuks? Es ticu, ka mēs neko neatšķiramies no ebrejiem šajā ziņā. Praktiskais ebrejs, praktiskais latvietis, praktiskais sauc savu nacionalitāti, dievu bērns, jā? Tāpat tas taps čiks, rīkli nost, nu kas tu tur šķidrums dūmos, izsprāks vienu acu redzošu, vienu neredzošu, jā? Kāja kustās, nekustās. Nu, bet pareizi, vai, vai kalpošana un upurs ir izpildīts? Ir. Vai viņam nu, tur tā, à, tas, ka Dievs prasa, lai tā acis ir abas rādošas, un lai nav brīlis tam jēram, ja? to es piemirsu, ja? un lai viņam kruķi nav. Ja? <laughs> tā liekas, ja? nosauksim tur eh, jērs, mums bija kādreiz, es nezinu, Pēters vai nebija kaut kur laukos, nu, un, un tad tur Pēters bija, un zina, laukos visiem dod vārdus, govīm, teļiem, kurš ir no laukiem, jūs zinat, ja? Jūs zinat, ka tā dara, vai ne? Ja? Man bija gova māja mīļākā, un me, maija, un pirms maijas bija meitene. Viņai vārds bija meitene. Visu laiku man mīļākā gove meitene. Tas tā protokola. <laughs> Pēc tam bija Jāna un Maija un tā tālāk, ja? Neņem personīgi Jānu Maija, es tev nesalīdzinu govu, viss kārtībā, ja? Un tagad tur vienā, vienā stūrī mums bija Pēters klips, eh, vai nu teļš vai jērs, un tas saka tā, ka viņš tur tuvojās svētki, ja? Sīmans ir liels būls, tu par to arī tik piķi varēs dabūt, to apkopt, apgrābstīt, izsukāt, jā, lai vēl vairāk naudas nāk. Jā, izķermēt, izslaukt, tā ir laba pienena, vai ne? Un Pēter gan uz svētkiem ņemsim priekšā, jā, čiks un uz galvu. Tāpēc, ka viņus tā pati klips, nekas tad nenāk. Jūs saprotat, par ko es runāju? Praktiskie dievu bērni, praktiskie latvieši, praktiskie izrēlieši, praktiskie, jā, Viņš, viņš, viņš jau tāpat nekam neder. Ja? Tikai problēma bija tā, ka viņi nelika to savā svētā galdā. Malakija saka, jūs stiepjat to uz dieva ziedojumu altāru. Ja? Un kungs saka, es tos dūmus nevaru ostu, tur smirda pēc akluma un pēc klibuma iekšā. Ja? Es taču jums teicu, godājiet manu vārdu. A kā godā manu vārdu? Liekas, kungs, es tevi godinu, tavam vārdam cienu slavu, vai ne? Tā ir kungu godināšana. Ir, bet kā? ar mutu, ar sirdi, ar dvēseli. Ja? <laughs> Bet te parādās pirmais tests. Ja? Kungs, es tevi godinu, klibu jēru pienesu, tā, tā, tā, tā, tā, tā, tā. Ja? Svētī mani, tu visu kopā, tā, tā, tā. Ja? jautri, smieklīgi un traģiski. Un Dievs saka, es to tavu jēru nevaru ost, jā, tāpēc, ka es prasu, lai viņš ir pilnīgs. Un tas parāda trešā lieta – godā Dievu vārdu. Jā. Piemēram, e, kas ir brālis māsas, ja? jums ir jāsmījās, slavu Dievam, ja? tam būs grēka nozēra, kungi, paldies, te atver acis, ja? E, piemēram, skaties, draudzē nepieciešams ir, e, draudzē nepieciešams tur ir dīvans, vai virtuvs iekārt, vai ko, ja? Nu, ko parasti ziedo? <laughs> Man garažā tur no 93. gada, ka reiz, vat, nu nekādīgi nemetās roku, izmest viņu ārā, ja? Visu, ko nevajag, nu, jo, jo tur ir jāmaksā tajā izgāstuvē pa viņu, to uz draudzi, ja? Piemiņ, pieņemiet kā svētību. Es negribu nevienu apvainot, bet es atceros viens gadījums bija, kad, eh, kad kādam manam tuvam eh, cilvēkam atnesa zivu galvas un asaks, ja? <laughs> un teica, pieņem tā svētību no tā kunga. E, paldies Dievam, tas cilvēks bija tik pazemīgs, ka viņš arī pieņēma to kā svētību no tā kunga. Bet ja tev atnest zivu galvas un asaks, Nu, kaut arī laša tās bija, jā, uz upē tā sacīt jāsaka. Es jau saprotu, prastais latvietis saka, nu, ka viss kārtība. A kā būtu, ja tev atnest lasi, 5 kilo varavīksnes krāsās, kurš vēl tur ikras nērš tev uz galda. <laughs> ja? Tas taču ir pilnība, tas ir pilnīgs upurs, tas ir labi, vai ne? Nē, draudzēs iedosim novalkātos divāns, ja? klibus, krēslus ar trīs kājām. Tas nekas, ka jābalansē presīt otru dēļ dievkalpojumu laikā, vai ne? <laughs> Tu saproti, par ko es runāju? Tas ir smieklīgi un tas ir traģiski. Ja? Iemetīsim, ko mēs iemetīsim, kungs? Kungs, es tevi godinu. Kabatā man drupačs un pogas un arī pērnie saldējumi papīriši. Ja? Nu, lai tam ziedoklim ikungam pienesums kastītē un pēc tam brāļa mazo putekai sūcēji sūc ārā. Ja? Kapeiks paliek un uh, molekulas tur lido augšām netīram. Ja? Uh, saprot, tā nav dievvvārdu godāšana. Dievvvārdu godāšana parādās arī praktiskā veidā. Ja? Un, un Dievam kaut kas jāizdara pie mūsu sirds, lai mēs viņu godājam no sirds, ja? nevis klību aklu, vecu dīvānu. Kāpēc nevarētu, piemēram, pateikt, ok, uh, es saprotu, visam ir sava izaugsme. Neapvainojies. Ja? Visam ir sava izaugsme. Visam ir sava izaugsme. Un uh, mēs arī, teiksim, mums draudzēja krēsliņi no skolas krēsliņi, un tad laikā, kad mums bija bada laiks, uh, un mums atved un uzdāvināja no citas vienas draudzes, mēs vēl joprojām esam par to ļoti, eh, nu, kā saka, iepriecināti. Bet tas ir tikai tāpēc, ka varbūt mēs nesirdējam, ka Dievs saka, paklausies, davai nopērts tu draudzē krēslas. Par ko, kā, kas, man nav ko mutē bāst. Aiz tev neprasu, ko tev mutē bāst, es tev prasu, ko tu nopērts, es tev uzrunāju. O, nē, visi sātani Jēzus Kristus vārdā atkāpies, ja? Mm, ok. Uh, Tātad, man patīk, kā kāds misionārs arī teica, nē, viņš bija 50 gadus kalpotājs tai kungā, viņš teica, draudzē parasti ziedojums nes veci dīvaini, veci skapji, kad, kad pasaka, atbalstīsim brāli misionāri, ja, tad pēkšņi kādam 3XL krekls, kurš ir nomecis svar, vai arī kaut kāds tur sažņaukts novalkāts krekls, ja, to misionāram, misionāram, ja. Kāpēc jaunu neaizsūtīt? Kāpēc jaunu? Kāpēc nedot to labāko? Ja? Tā ir Dieva godināšana. Un Malakijā Dievs saka tā, mīļais, aiznes apgabalu pārvaldniekam savu klipo aplo jēru teļu, Pēteri, ja? Eh, un pasties, vai viņš viņu pieņems, vai viņš tev nepasūtīs dažas mājas tālāk. Pārvaldniekam tur viss ir skaidrs, tas taču ir zemes līmenī. A, tur, ko tad tur Dievs tāpat ir augsts, neko nemanīs, vai ne? Nē, tā nav Dieva godāšana. Ne jau viņam tas jērs, vai ne, kaut ko izsaka, bet sirds attieksme. Ja? Un ziniet, es jums pateikšu, mīļie, godīgi, es vienreiz apsēdos mājās un izrēķināju, cik katram cilvēkam pēc viņa iespējām būtu mēnesī jānoziedo, lai draudzē būtu savs nams dažādās pilsētās. Elementāri. Nosēdos, jo es redzu, ka tad, kad katru reizi, kad Dievs sakustina cilvēku sirds, vairums gadījumos viņš uh, liek uzplaukt Dieva traudzē individuāli, lai pēc tam uzceltu Dieva templi. Ēģiptieši atdeva savus alku, tur rotas lietas, visu, kam viņi to atdeva? Kam? Izrēliešiem, Dieva tautai. Ko viņi pēc tam izdarīja? Mūzes paceļ roku un saka, katru, kur sirds skubiņu, sanest sajiešanas telts vajadzīgām. Kāds bija, kāds bija rezultāts, jūs atceraties? Viņa teica, pietiek, pietiek, pietiek, ja? Vai katrs atnesu visu, ka viņa, kas viņam bija? Nē, es nedomāju tā. Es redzu, ka viņiem pēc tam tur vēl bija reizi. Nē, varbūt būs laiks, kad Dievs sakustinās, pamudinās un teiks, ok, cik ilgi jūs īrēt? Vai ceļās augšā, pierādiet, ka jūs man mīlat, jūs gribat to, negribat, labi, jūs esat apmierināti to, ja jūs ciedri koku sev grabjat un nevarat neko atļauties, Godā Dievu vārdu, godā Dievu vārdu arī praktiski, ne tikai, kungs, es tevi godinu, bet arī ar praktiskiem devumiem, ja? tas ir tas, ko viņš mūs mudina. Eh, pēdējais punkts šodien, eh, es teicu tikai puse ir, ja? Šodien vairāk ir tā stingrā puse, nākamreiz būs, uu, kungi gars ir mums, halleluja, Dieva vārds, Dieva apsolījumi, ja? Šodien ir, mums, mums, tāpēc neapgrēcinies, nāc arī nākamreiz, kad es būšu. Paklaus Dieva vārdu. Pirmais ir lietas Dievu pirmajā vietā. Otrais – tic Dieva apsolījumam. Viņš gādās. Trešais – godā Dieva vārdu. Nevis sāc dot tur drupačs, klibo pēteri ja, un aklo jēru, bet uh, radinamies. Mums būtu jāradinās dot Dievam to labāk. Vislabāk. Un ceturtā lieta ir paklaus Dieva vārdu. Redzi, kad Dievs runā uz mums caur savu vārdu, tad vienīgā pieņemamā attieksme ir paklausība. Ne vairāk, ne mazāk. Kad Dievs dod savu vārdu, mums ir jāveido uh, pēc šī vārda savas rīcības un kustības tālāk. Un es pierakstīju trīs lietas. Paklausība Dievam. Numur viens – neizsver iespējas – Viņi neizsver iespējas. Lētāk ir šitā. Tur var apiet šitā, tur var šitā. Eh, man Dievs vad braukt uz Nigēriju Lagosā, bet es uz durbi. <laughs> ja? Zināmā mērā paklausība. Ja? Nē. Tātad paklausība neizsver iespējas. Otrā lieta eh, paklausība neizskata alternatīvas. Nu, tas ir principā gandrīz viens un tas pats, bet cits virziens, kā to uh, sasniegt. Un trešā lieta Eh, paklausība neapspriež nosacījums. Kā Dievs to ir teicis, tā tas ir jāizdara. Ja Dievs saka, tie būsiet jūs mīlīši, kas nopirks kuldīgs centrā, Dieva nama, tad tie būsiet jūs. Jūs ne, nenosmērēsiet sev vaigas ar sodrējiem un neiesiet klauvēt pie biznesmeņa sirdī. Lai Dieva vārds top zaimots, atkal kristiešu ubagi ir atnākuši šurp, slienājās. Jūs zināt, man ir bijis saskarsuma ar uh, uzņēmējiem, pie kuriem ir daudz gadu garumā rociņas stiepuši. Tā saucamie, piedodiet, tas ir ļoti nepatīkam to teikt, bet es, es zinu, pa ko es runāju. Un viņi, protams, laipni kaut kur tur palīdz, Un es nesaku gadījumus, ka Dievs nevar garā uzrunāt un saka, ej pie tā un tā uzņēmuma. Es nerunāju par to, ka tas nav iespējams. Bet reiz man tā izstāsta, ka daudziem no mums tā varbūt ir bijusi Eh, nu, tāda iemīta taka. Un runājot mums, es nerunāju kuldīgi, liepā, es runāju par ticīgu cilvēku uzvedību. Un ja Dievs saka, tie būsiet jūs, bet ko? Dievs, man nav naudas. Jā, bet tev ir labs ritenis, tev ir divi riteņi. Vienu pārdot un ziedot Dievu namam. Wow! man nav, man nav no rokas mutē dzīvo. Jā, bet tev seši mēneši ir iekrīt jauna, iekrāt naudu tur kleitai vai kurpē. Jā? Jā, bet tev ir tas, tas, tas, tas. Sāc štukot, kā to sasniegt. Lūdzu Dievu, Dievs parādīs. Mīļa, es nezinu, cik mēnešos mums būtu švits un jau beigtos īras lietas. Piemēram, man vairāk ir aktuāls tas trauģu telpu jautājums, tāpēc tur ir piejaukums arī no manas sirds Jā. Es zinu, kad mēs bijām kroņaucē, tad vairāk tika likts uzsvars, ko arī Silards teica, mēs esam Dieva nams. Pirmkārt ir attiecības ar Dievu. Āmen! Āmen! Un ja ir attiecības ar Dievu, tas sirds ir silta, dāsna, gaiša un dodoša. Āmen! Āmen! Un arī dēlīts, nevis apdecis tiek ziedots, bet uh! Jā? Es atceros, kad mums bija labdarības akcija savā laikā, vienā citā manā iepriekšējā draudzē mācītājs mācīja ziedot Dievam savu pūkainību. Viņš ar to bija domājis viskaistāko jēru, kas ir uzaudzis nevis kopējā ganāmpulkā, bet piespiests pie sirds, eh, kurš tā smaržo. Viņš vispār viņa zemes tur kājas nav skārušas, tāpēc, ka viņš ganām visu laiku tur azotēja, sildījies. Nu, sildīs arī gan, vai ne? Tā viliņa, ja? un tur murkājies, un viņš saka, zied lietas to pūka, viņš to saka, sauksim šo jēriņu par pūkaini, lieciņu uz Dieva altāru. Nā, tu sākās ķēršana, ķēršana un dēmona balss no tev sārā, vai ne? Nē, ā, ja? un tas jau ir upuris. Tas nav pat ziedojums, tas ir upuris. Un viņš saka, būs, mēs ziedosim trūtīgiem cilvēkiem mants un drēbs Draudz ir izsludinājis avīzē, ka šeit būs labdarības akcija. Viņš godīgi pateica, es negribu redzēt šeit mēsas. Jums jāsaprot, tas nebija pirmajā piegājienā, jo cilvēks runāja no pieredzes. <laughs> ja? Mēs vienreiz ar brāli aizsējām mut, e, degunu un mutu un vemstīdamies metām ziedojumus ārā, ja? jo ziedojums saldās mārža nebija izturama. <laughs> kods un cērmiņi <laughs> līd virsū, jā, un liekas, beidz nopietni. Es nekad neaizmirsīšu pirmo reizi, kā es iepazinos ar sieviešu apakšveļu tuvākā formātā, kur, eh, ja es jums aprakstītu, jūs neiesiet uz satraudzību, kāda viņa bija. Ja? Es nezinu, kurš viņu tur ziedoja, bet nu, tas bija... <laughs> es pat konteinerē tādu dziļāk ar netīru puļķi nost, <laughs> lai netīšām kāds viņu neierauga. ja? paklaus Dieva vārdam, ko viņš arī saka, un paklausība saka un dara to, ko Dieva, saka, Dieva vārds saka. Ja? Tātad kopsavilkums pavisam kopā. Uh, Dievs ir pirmajā vietā, uh, dzenies pēc valstības, dzenies pēc Dieva interesēm kurā brīdī tas ir, vai, vai, vai, vai tā ir evanģelizācija, vai tas ir kas. Tur ir daudz specifisks, nebūsim tādi šauri, ja? jo Dievam ir daudz nozara, kurā piedalīties. Otrā lieta, tic un koncentrējies uz Dieva apsolījumiem. Trešais, godā Dieva vārdu ne tikai ar savu mutu, bet arī ar konkrētu rīcību un materiālo atbalstu. Nevienmēr viss izsaka naudu, ja? bet šeit ir profiņi, kas varētu padarīt to darbu diezgan lielu naudu paprasīt. Ja? Bet, uh, slavu Dievam, ir lietas, kuras tu vari izdarīt superīgi un profesionāli un pateikt, ok, es neņemu naudu. Amen? Amen. Eh, ceturtā lieta ir paklaus, kad Dieva vārds izskan, eh, lai tas neizskan vēl. Nākamā reizē eh, es padalīšos ar jums par Dieva vārdu visā šajā, par kopdarbu, par kopdarbu, par skatu uz augšu un par svētā gara spēku. Ja? Lai ko mēs arī nedarītu, ja tur visur nebūs klāt svētā gara vadība, gudrība un spēks – Tas, protams, viss ir, es nevaru to nepieminēt, bet tas būs nākamajā reizē. Ja? Bet uh, uzsvers ir, uh, es, es kad Liepājā biju, es sapņoju, uh, kad es sāku rakstīt, uzdrošinājos sākt sapņot par draudzes īpašumu, es sāku domāt, kā es to viens varētu dabūt gatavu. Un es nu, kruķījos gan šā, gan tā, līdz pat mašīnas pārdošanai es tur aizgāju un tā tālāk. Bet nu, pār man nāca tāda atziņa, ka vecīt, tas viss ir baigi labi un tu kaut kā var būt par piemēru, bet tu neesi mesija. Ja? Tu neesi mesija. Un ziniet, Uh, ir jau labi gaidīt tādu brīnumainu liecību, ka viens biznesmenis no Amerikas uh, vai Sauda Arābijas kristietis, jā, miljardieris, pēkšņi atsūta un šeit jums draudzes namam, visu halleluja, pateicīgs dievkalpojums. Bet eh, kaut kā tas tā nenotiek, vai ne? Nu, un ja Dievs tā gribēs, tas tā notiks. Bet es apsēdos un rēķināju to formulu, baigi ātri patiesībā var, ja? pie lietām nonākt. Protams, ir jāsadzird, vai tas tā ir, un vai sirds ir par to, ja? vai deg sirds par to, vai Dievs var uzrunāt par to. Bet patiesībā pat neliels cilvēks skaits brīnumains liecība arī. Brīnumains liecība. Brīnumains lietas. Es atceros brālis viens no Baltkrievijas, viņam Dievs vispār visi bam, bam, bam, tu mājas mašīnas un tā tālāk svētījis, bet ne jau tā, nekāds labklājības evaņģēlijs, ja, tukšs vēders, mirs nost, kalpojot Dievam, es Dievs jau viss piegriežos, es pamatu, paliec kalpošanā, iztur, ja, es par tev gādāšu, saņem Dievu vārdu, Dievu vārdu saņem, ja. Un viņš stāstīja, kad bija draudzes nama celtniecība, uh, ok, saki draudzē, mēs vācam naudu uh, draudzes namam. Viņš pasaka, viņš pirmkārt jau jums jāsaprot, ka viņš tur izcīnījās un bija baila un vispār liecies mierā, Dievs man nomētās ar akmeņiem. Viņš to pasaka un sastājās rinda momentāli ar ziedotājiem. Visā garajā rindā bija divi uzņēmēji tikai. Un šie divi uzņēmēji nebija lielākās summas ziedotāji lielākās summas ziedoja veca gadgājuma pensionāri. Viņš stāstīja par kādu sievieti. Viņš teica, nu, viņa bija dīvaina tāda māsa. Viņa mīl ļoti kungu, bet tad, <laughs> nu, es nezinu, ko viņš ar to domāja, bet parasti, kad viņi nāk, tad jau viss, ah, vecā Natālija vai ļudi nāk, viņš, ah, Saka, nāciet, nosauciet savu ziedojumu summu, cik tev Dievs katru uzrunā. Nevis, nevis velc, jo tev nav līdzā. Viņi saka, 2000, pū, tur, kas tur, eiro vai dolāri, kas tur bija, viņi pat nezin, kas, jā. Ja? Viņš saka, nu tā ko, mēs tā, tos dolārus vācam. Ā, nu, ot tad dolāri, jā. Ā, nē, dolārus nedošu, eiro es došu 2000. Viņš tā aiz cīņas, nu publika taču skatās, jā, paldies, māsa Un viņi stāv un rindā visādi cilvēki un uzņēmēji un tā. Un viņa plēpā un prasa, kā tur bija, kas tad tie eiro un kur tā viņa jānes, vai ne? Un viņš domā ārprāts. Paldies, es pierakstu tavu ziedojumu. Ej ātrāk malā, tev nekad nekas vairāk pa zupu un maizi nav bijis. Viņa bija viena no pirmajām, ja pat pirmā, kas atnesa kešā to summu. Keša skaidrā nav. Tātad Dievs pirmajā, tic un koncentrējies uz Dieva apsolījumiem, godā Dieva vārdu, un Dieva vārdu godā gan paklausot, gan arī rīkojoties uz viņu, gan arī dodot, ko viņš prasa, un paklaus, tad Dieva vārds izskan. Nevēl, skarumā. Uh, jā, un tālāk iesim pēc tam citreiz no Hagais otrās nodaļas. Tur ir daudz, kas pa svēto garu, Es tikai pateikšu vienu tādu foršu, fantastisku rakstvietu. Tur ir rakstīts tā, nu, kad Dievs beidz kratīt lielo pirkstu, tad viņš liek koncentrēties uz risinājumu un apsolījumu. Un beigās jau tur ir, nu, beigās jau ir svēta mielasts un gaujās. Saprotiet? Nevis zemāk un zemāk visi iet, bet no sākuma uzšauju jā, avicu, pēc tam parāda risinājumu, pēc tam pasaka būs vo, un pēc tam jau tur svētki beidzās ar templi iesvētīšanu, ja, un gavilēm un dejām, ja. Un tad līdz Dievs pasaka kārtē, atkal kaut kas ir, ja, svešzemnieks sievas jāatlaiž un tā tālāk. O, bet tas ir soli pa soli. Un tur ir rakstīts tā, otrā nodaļā, mans apsolījums, kas tika jums dots izējot no Ēģiptes, paliek spēkā. Mans gars ir ar jums. Ejiet, un rīkojieties. Ja? Tas, bet tas jau ir no labās nākamās daļas. Ja? Ok, Dievs ir ļoti labs. Dievs ir ļoti labs un to pierāda to, ka mēs vēl esam kopā un varam būt kopā. Un es, es vairāk nākamreiz par to pateikšu, bet mīļie, kopdarbā, kopdarbā ir milzīgs spēks. Tu iedos skrūvis, tu iedos nagls, tu iedos vienu dēlu, tu iedos otru dēlu un skat jau sieni katru. Vai ne? Jā. Kopdarbam. Jo Dievs nav sadalījis, ka visi eh, viens vienīgs pravietis runā, jā, à, nu tad tu sludini, tad tu tur cel to Dievu nav. Nu, kas pa muļķībām? Tā ir vistīrākā malda mācība. Jā, jums katram ir dāvans, jums katram ir talanti, jums katram ir spējas, jums katram ir dzīves gadu, jūs esat apdāvināti un iespējams stipri vairāk nekā tas pļāpa priekšā. Ja? Nu, nav pļāpa runātājs. Ja? Dievs katram uztic vienam runāt, vienam vairāk lūgt, vienam redzēt, vienam pravietot. Bet, mīļie, mums visiem ir jāpieliek roka Dieva kopējam darbam. Mēs vienkārši apbrīnojams lietas notiksies. Un mēs paši viens otru palūdzot, piesadzot un esot par paraugu, mēs būsim par stiprinājumu, par ticību stiprinājumu. Nevis tad, kad mēs atstāsim viens otru vai sapulces, jā, visi piegriezies, nē, nekas nenotiek, jā, nekas nerulē, mēs iesim pie tīs trīs, četriem aktīvajiem, kas tur kaut ko dara, jā. Man no, patīk, es skatījos pa vienu vīru, kas amerikāņus uzrunāja, un es jau teicu, viņš runāja uz viņiem 40, 45 minūtes, bet viņš šitos vārdus, kuķiem do better, pateiks, man liekas, minūtē, trīs reizes, mēs varam to labāk. Mēs varam to labāk. Mēs varam to labāk. Mēs varam to labāk. Un, zini, būs baigi interesanti. Būs baigi interesanti. Tik jādzird, ko Dievs saka. Ok, lūdzam Dievu un tad noslēdzam ar visu pārējo, kas jums ir. Un var celties, var krist, var sēdēt, var klupt. Un Un atceries uh, vienu lietu. Uh, lai cik to arī nenolēmtu Dievam dot, uh, reizēm cilvēku došana pārvēršas, kad viņš cenšas no Dieva atpirkties. Nedod Dievam, ja tu neesi no sākuma atdevis sevi. Okay? Tā būs atpirkšanās. Tas atkal būs praktiskais, mēsīgais latvietis, jeb Latvijas iedzīvotājs. Atdod savu dzīvi. Vienalga, tu skaties, man dzīvi varbūt ir sagraut, man dzīvi bezjēdzīgi, man dzīvi grēkos, vai arī man neiet, vai šitā. Zini, Dievam patīk no māla, no pļekām, no kakām, no vēl nezinu kā. Viņam patīk attīrīt, viņam patīk uztaisīt dārgakmeni. Zini, kāpēc? Ka Tāpēc, ka ja no dārgakmeņa taisīt dārgakmeni, kur tad būtu taisītājiem gods? Bet ja no, es atvainojos no māla pikas uztaisa zelta sudraba vai māla trauka, tas ir kaut kas, piekrīt. Un tas ir tas, ko Dievs dara mūsu dzīvē. Tāpēc, ja kāds ir arī šeit, kurš iznieko savu dzīvi, mīļais, netērē dārgo laiku, ko tev Dievs ir uzticējis. Atdod savu dzīvi Dievam caur Jēzus Kristu. Atdod. Viņš savedīs tev kārtībā, viņš dāvās tev uzvaru, viņam ir plāns tavai dzīvē, viņam ir mērķis, ja? runā ar viņu, atdod viņam savu dzīvi, uzticies viņam. Devis Tēvs, paldies Tev, ka mēs varam būt kopā šodien, slāv Tev gods un pateicība. Kungs, es Tev pateicos par katru vienu cilvēku, kas šodien bija šeit un ir šeit, debes Tēvs. Mēs Tev sakām paldies, paldies, ka mēs varam būt kopā un paldies, ka katru vienu no mums es, eh, eh, kādus tu vēl velc, kādus tu jau esi izvilcis ārā, un tu runā uz mūsu sirdīm, dārgais debes tēvs, un tu mūsi vienmēr caur savu mīlestību pamāc uz labām pārmaiņām. Paldies Tev, debes tēvs, paldies Tev, kungs. Paldies, Jēzus Krist, ka viss jau ir piepildīts. Mums tik šis viss piepildīts ir jāmācās izdzīvot eh, ticībā, pārliecībā. Mums Dievs, Ah, es zinu, ka tas ir tavs gars un tavs spēks, kas dziedina cilvēkus. Es tev lūdzu atbrīvo kādu cilvēku šodien no kādas nospiestības, no kādas depresijas debes tēvs. Es nebļaušu, es nekliekšu Dievs, bet es zinu, ka kopā esot mēs varam lūgt, lai tu pacēl nospiestos, ka tev ir sirds noskums par tiem, kas ir cietumā, debes tēvs, kas ir saistīti no sātana spēkiem, no debes tēvs, kas mokās ar kaut kādām atkarībām, kas mokās ar kaut kādām dēmoniskām saistībām, debes tēvs, Jēzus vārdā mēs arī stājamies tam pretīm un mēs saistām sātam tavu spēku šeit. Mēs saistām un mēs apliecinām, ka tas kung, kung, kungs Jēzus Kristus ir stiprāks par jau kādām saitēm. Paldies, kungs Jēzus Kristus, ka tu esi mūsu cerība. Paldies, ka tevī mēs uzvaram nemieru, nespēku, burvestību, vis, visādas ļaunas lietas, kungs. Paldies tev! Paldies, ka tu esi dāvājis mums varu un autoritāti Un arī kā ticīgi cilvēki, mēs arī, kungs, nokratām visus pīšļus un jēzus vārdā. Arī, kungs, iestājāmies par saviem tūniekiem, par saviem mīļajiem. Un jēzus vārdā mēs saistām sātam pār viņiem. Un mēs apliecinām tā kunga labvēlību un žēlastību pār viņiem. Un tā kunga dar, gar darbību un garīgi gaisa viņu prātos un viņu sirdīs debes tēvs ka viņi redz, cik ļoti Dievs viņus mīl un cik daudz šī dāvājas un cik jēgpilna dzīve ir ar to kungu kopā. O, Devis Tēvs, paldies Tev! Paldies Tev un slavu Tev un gods par to visu! Kungs, Dievs, es Tev lūdzu, lai mēs arī kā draudz, kā draudze varam būt gan vienā garā, vienā prātā, cits citu uzlūkojot par augstāku, liekot nost lepnību, augstprātīgi, kaut kādu savstarpēju nicināšanu vai, vai vēl nezinu ko, kas no tā viss izrieties, bet kā mēs varētu vienā prātā, vienā garā, pazemībā iet kopā un meklēt nevis kaut kādas šķeltniecības, bet vienojošo faktoru debes tēvs. Jo darbs ir liels, darbs ir liels, Dievs, tavs darbs ir liels un vajadzīgi ir daudz strādnieku. Kungs sūt mums arī savā drūvā devies tēvs, kad sūt mums cilvēks, kuriem mēs varam liecināt par Tevi, kurus mēs varam nopļaut un tapt iedrošināt, kungs. Debes tēvs, kad aizvien vairāk brāļi mās pienāk klāt, debes tēvs, paldies Tev. Kungs, es Tev pateicos arī par Tavu izlīdzināšanās garu, kungs ka tu esi tas, kas izlīdzina brāļus māsas savā starpā, ka tu esi tas, kas izlīdzina paudzes savā starpā, Kungs Dievs, jo Tu gribi, ka visi dzīvo mierā, saticībā. Paldies Tev, debes Tēvs, par to. Paldies par Tavu garu klātnību. Mīļie, es jums, jums ir kaut kādas lietas, jūs droši paceļat balsus un lūdzat. Dieva gars ir šeit, es nevaru visu izsaukt vienā, bet Dievs ir šeit. Protams, viņš bija arī pirms tam šeit, bet viņš ir īpašā veidā šeit. Debes Tēvs palīdz, palīdz pacēl nospiestas debes Tēvs. Jēzus vārdā, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev par Tavu žēlstību. Paldies Tev, kungs, par Tavu namu. Tavu namu gods ir liels, kungs, slāv Tev, slāv Tev. Debes Tēvs, es Tev lūdzos arī pēc prieka mūsu starpā, kā mums ir prieks un līksmīgi, kā mēs piedzīvojam brīnišķīgas lietas, debes Tēvs, kā mēs piedzīvojam brīnišķīgas lietas, kungs, un mēs varam priecāties un dot godu Tev. Un ja kādam iet labāk, mēs varam teikt, halleluja, nevis, ā, es tas nebija, kungs ā, laiks, laiks iet tālāk, laiks augt, laiks priecāties, kungs, arī par cita panākumiem. Slavu Tev un gods par to. Slavu Tev. Dievs, Tu esi arī tas, kas nokrit uz kļaus lapu var pacelt un, un uh, likt tai atkal zaļot, sārtot un uh, priecēt Tev un būt par godu Tev. Devēs Tēvs ielēja jaunu dzīvību kādam, kurš ir pagurs, kurš ir kā kļaus lapa, kas ir nokritis lējā un liekas ar mani cauri, tas sažūs muļķības. Eh, dārgais, klausies, tas kungs noteiks tas, kad ar tevi cauri un kad ar tevi nav cauri. Tu neesi savas dzīves noteicējis. Tas kungs noteiks, kas tu būsi. Tu nenoteiksi, kas tu būsi. Tu nepieder sev. Bīsties Dievu un pieņem to visu labāko no viņa. Aleluja, slauka, kungs. Kungs palīdz, palīdz satvert garā lietas, palīdz satvert, palīdz debes tēvs. Tu jau zini, kā mums iet ar to prāta cīņu. Tu zini, kā vēlns čukst kā viņš melo un kādas muļķības runā. Dēvis tēvs, halleluja. Paldies par tavu garu klātni. Slautā, kungs. Slautā. Slautā. Jā. Zini, es redzu arī kādu zoberu, kurš tiek kalts uz laktas. Un zini, kad eh, zobeni kaļ uz laktas, es nezinu, uz kur tas attiecās, labprāt iebakstītu teva pirkstu bet uh, kad zobam kaļ uz laktas, viņi uzkarsē to vietu, kuru kaļ un pa to karsto vietu dauza. Tu zini, kāpēc? Lai izkaltu tā, kā nākās un norūdīt. Un bliež tieši pa to sāpīgo karsto vietu, tu dzirdi? Un bliež, un bliež, un bliež, un bliež, un bliež, un zini, cik ilgi bliezīs? Ja tev ir jautājums, kad tas beigsies – tad, kad būs izkalts līdz galam. tu dzirdi? Tad, kad būs izkalts līdz galam. Es, nu, te nevar atvilkt telpu, nu, pagaidi, nu, kurš tad darbu pamat pustratā? Dieva žēlstība būs visā šajā procesā ar tevi. Dod savu uguni, dod savu karstumu, dod savu svētā gara spēku. Jēzus, tu esi tas, kas kristī garā. Es tev lūdzu, lai tavs gars nāk pār tavu tautu debes tēvs. Lai tas Piepildi tos, kas ir atvērtām, piepildi uzmundrini tos, kas varbūt ir ierāvušies, aizvērušies, kaut kā saguruši. O, Dievs, tas ir tāpēc, ka to tavu kaut kā mīlestību, nu, varbūt nepiedzīvo vai sāp kaut kas iekšā sirdī. Paldies, ka tu esi Dievs, kas nedara pār. Paldies, ka tu esi Dievs, ka ja tev lūdz svēto garu, tu neielies kaut kādu skarpī vai čūskas gar iekšā. Paldies tev, Devis Tēvs, caur Jēzus Kristus asinī. O, slavu tev. Okay. <laughs> Ūdens lilija. Ūdens lilija. Jā. Ja kāds ir ūdens lilijas redzējis, viņas aug ūdenī, ja? <laughs> Ziets virs ūdeni. Kaž kāds ūdenī, ūdenī, ūdenī, ja? Stāvmais. Labi. <sighs> Paldies, Tev, kungs. Palīdz mums arī būt sadraudzībā pēc tam. Jēzus vārdā. Amen.